خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Donc, euh, on commence aujourd'hui le cours numéro 23 dans la réalité de la secte des Shia al rafidah Et euh, on commence donc, on continue dans la suite de ce qu'on a commencé à expliquer de la relation entre les Ikhwan et les Rafida, Et on est toujours dans les, paroles qui ont rapport avec euh, la position des Ikhwan au sujet de la révolution des Rafida en Iran et comment ils ont supporté cette révolution euh, des Rafida en Iran à l'époque. Et donc, on continue avec une citation de docteur, le docteur Ezzeddin dans son livre « La position des ulama des Ikhwan » au sujet de la révolution des Rafida en Iran. Et donc, il dit « Wa fi وفي ألمانيا الغربية كان الأستاذ عصام العطار al-Attar أحد الزعماء التاريخيين لحركة الإخوان المسلمين يكتب كتابا كاملا يتناول تاريخ الثورة وجذورها ويقف آه، بجانبها مؤيدا ويبرق أكثر من مرة للإمام آه، الخميني مهنئا ومباركا وانتشرت أحاديثه المسجلة على أشرطة الكاسات المؤيدة للثورة بين الشباب المسلم آه، وشرح, وشرح موقفها وفي السودان كان موقف الإخوان المسلمين وموقف شباب جامعة الخرطوم الإسلاميين من من أروع المواقف التي شهدتها أو شهدتها العواصم الإسلامية حيث خرجوا بمظاهرات بمظاهرات التأييد وسافر الدكتور الترابي زعيم الإخوان إلى إيران حيث قابل الإمام معلنا تأييده من ال ومن الجدير بالذكر أن هذا الموقف مستمر حتى الآن Donc euh, il dit dans son livre à la page 41-42 que dans en Allemagne de euh, à l'Allemagne de l'Ouest, le, euh, le, professeur Issam al-Attar, qui est un des, euh, des, historiens qui sont parmi les, les, têtes du mouvement des Ikhwan al-Muslimin dans cette région, donc il a écrit un livre dans lequel il a parlé de l'histoire de la révolution, de ses racines, et il s'est positionné en faveur de cette euh, révolution, il l'a supportée, et il a euh, fait une image très illuminée de l'imam al-Khomeini, il l'a félicité et il lui a souhaité la bénédiction, des choses comme ça, et ses paroles enregistrées sur des cassettes, les paroles de ce professeur, Issam al-Attar, enregistrées sur des cassettes, ont été euh, propagé, dans lequel il supporte et il soutient la révolution des Rafidah entre les jeunes, parmi les jeunes musulmans, et dans laquelle il, explique la position de cette révolution-là. Donc, juste pour vous dire, subhanallah, c'est cette, attitude-là que les Ikhwan ont eue vis-à-vis de la révolution des, des en Iran, et la manière comment ils ont défendu les Rafidah, ça a amené euh, chez les jeunes sunnites, hein, dans le monde musulman, ça a amené une position en fait de, support et de soutien envers les rafidats Et beaucoup de gens, parmi les musulmans d'al Sunna Sunnah, eh bien, euh, ils se sont mis du côté des rafidats et ils sont devenus chiites même sans le savoir, à cause des mensonges et à cause des, choses que les rafidats ont cachées de la vérité euh, pardon, à cause de qu'est-ce que les Ikhwan ont caché de la vérité au sujet de la croyance des Rafidah. Donc ça, c'est c'est des exemples qui montrent que la propagation de la secte des Rafidah dans le monde musulman sunnite, une des plus grandes causes de ça, ça a été le mouvement des Ikhwan, hein, à cause de leur telbis et de leurs mensonges et de leur trahison et envers la aqidah de Ahl Sunnati wal Jama'a. Ensuite, il dit, et au Soudan, la position des, frères musulmans, des Ikhwan al et euh, la position des jeunes de, des jeunes de l'université de Khartoum, qui étaient des islamistes, c'était une des, il dit que c'était une des meilleures positions qu'une capitale islamique a pu euh, témoigner, a pu voir. Du fait que les jeunes sont sortis avec des banderoles, ils ont fait des manifestations dans la rue. Et le docteur at Hassan at est sorti de, de, il a pris un avion, il est parti rencontrer directement euh, yani, le, le, le Khomeini en Iran. Et on sait que Tourabi, c'est un des chefs des Ikhwan en, au Soudan. C'était un des chefs parmi Ikhwan au Soudan. Hein? Et on est au courant de ses égarements et de ses, de ses paroles d'égarement et de ses, des, actions qu'il a posées là-bas une fois qu'il a pris le pouvoir ou que son parti a pris le pouvoir hein, au Soudan. On en a parlé dans le livre euh, du Cheikh Ahmed al-Najmi quand on a fait le cours sur le le livre يعني الرد على الشرع الرد الشرعي المعقول على المتصل المجهول on a expliqué ça euh, vers la fin du livre on a clarifié les réalités de cet homme et le cheikh dit وفي تونس كانت مجلة كانت مجلة الإسلامية المعرفة تقف بجانب الثورة وتباركها وتدعو المسلمين إلى مناصرتها ووصل الأمر أن كتب زعيم الحركة الإسلامية الغنوشي والذي هو عضو عضو تنظيم الدولي للإخوان المسلمين آه، كتب آه، كتب مرشحا الإمام الخميني لإمامة المسلمين donc euh, يعني il dit ensuite ويعتبر الغنوشي آه، يعتبر الغنوشي أن الاتجاه الإسلامي الحديث تبلور وأخذ شكلا واضحا على يد الإمام البنا والمودودي وقطب والخميني ممثلي أهم الاتجاهات الإسلامية في الحركة الإسلامية المعاصرة Donc, euh, il, il parle maintenant de, en Tunisie, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a un, un, dans un magazine islamique qui s'appelait Al-Ma'rifa, euh, Euh, ce magazine islamique a pris la position du côté de la révolution des rafida en Iran et il l'a béni et il a, elle a appelé tous les musulmans à la supporter et à la défendre et l'affaire est allée même jusqu'à euh, écrire euh, le, du fait que le chef de ce mouvement en, en, Tunisie qui s'appelait Rachid al-Ghanouchi hein, qui était le chef des Ikhwan en, Tunisie, qui, a été en exil par la suite, qui est maintenant, je crois, en Angleterre. En tout cas, euh, qu'est-ce qui est arrivé par la suite, c'est qu'il a même proposé, parce qu'il fait partie du groupe euh, euh, de, de l'association, de l'organisation internationale du mouvement des Ikhwan, il, faisait partie du mouvement international des Ikhwan, et il représentait les Ikhwan en Tunisie. Donc il a même écrit une lettre dans laquelle il proposait que l'imam al-Khomeini soit l'imam pour tous les musulmans sur la terre. Hein? Et al-Ghanouchi, il considère que, euh, la, disons, l'orientation islamique euh, moderne, euh, elle a pris une apparence claire à la main de l'imam euh, al-Banna, al, Hassan al-Banna, et al-Mawdoudi, et Sayyid Qutb, et al-Khomeini. Et il dit que ça, c'est les représentants les plus importants représentants de l'orientation islamiste euh, dans le mouvement islamiste contemporain. Donc ça c'est les références de ces gens-là. Hein? Et euh, le cheikh il mentionne, il dit قلت الخميني الذي يريد الغنوشي أن يرشحه إماما للمسلمين لا لا يرضى أن يكون إماما للمسلمين النواصب il dit En réalité, celui que Al-Ranouchi propose d'être euh, un imam pour les musulmans, lui-même il n'est pas satisfait d'être un imam pour les nawasib, c'est-à-dire les gens de Ahl Sunnah, puisque, bien entendu, pour, pour les gens comme Al-Khomeini, les gens de Ahl Sunnah sont considérés comme des kuffars. Et en, bas, en note de bas de page, il dit si وقد تغير موقف الغنوشي في البرهة القريبة حيث أصدر بيانا يؤيد فيه القرضاوي على التحذير الذي أطلقه أخيرا بعد أن كان مهادنا للشيعة من خطورة قيام الشيعة الرافضة بعمليات التشيع الدول آه، السنية بعمليات التشيع الدول السنية وسوف يأتي مزيد من التفصيل في هذا الشأن فيما يلي من هذا الكتاب إن شاء الله Donc, euh, ici qu'il euh, explique le, cheikh Abu A'la, euh, Abdullah A'la, pardon, il explique que la position d'Al-Ranouchi, elle a changé euh, récemment. Il, il a écrit une lettre dans laquelle il supporte la réaction de Qardawi qui met un avertissement contre les chiites maintenant, après les avoir supportés et défendus toutes ces années, hein, parce qu'ils voit que les chiites maintenant, les rafida sont en train de faire des efforts pour euh, propager l'insecte, la secte du dans les pays sunnites. Donc là maintenant ils se sont réveillés et là ils ont, changé de position dernièrement. Hein. Donc Al-Ranouchi maintenant, <clears throat> il revient sur sa position. Et, euh, c'est important de mentionner en même temps que euh, celui qui a écrit le livre, celui qui a écrit plusieurs livres pour défendre la croyance des chiites Rafida euh, et que le cheikh Ibrahim al-Ruhayli et d'autres ulama ont réfuté <coughs> dans son livre Al-Intisar, les Sahbi wal-Al qu'on a lu, eh ben, dans ce livre-là, il réfute euh, le Tunisien euh, qui, s'appelle Tijani, j'ai oublié son nom complet en tout cas. Il a écrit son livre Summa hein? Ensuite, j'ai été guidé. Il explique comment il est devenu chiite. Et puis, il y a eu un débat sur une chaîne télévisée euh, qui est sur euh, YouTube, ou je pense sur Internet en tout cas, beaucoup de gens en ont parlé, hein. ils ont fait des débats entre lui et euh, entre ce Tunisien chiite et un savant sunnite, ou un cheikh sunnite qui le réfute, et puis c'est pour montrer comment, à quel point, peut-être c'est à cause de des gens comme Al-Ranouchi que ces gens-là se sont convertis à la religion des chiites, puis qu'ils ont commencé à devenir des douates et à appeler les gens à cette secte, hein, à cause des, des, des, félicitations et des encouragements et des supports qu'ils ont donnés à Khomeini à l'époque. <clears throat> Et juste pour vous donner des exemples de qu'est-ce que euh, Al-Ranouchi disait à propos de Al-Khomeini euh, et de sa position envers euh, de sa position envers les, les, les Rafidah en général. Il, il disait par exemple ليس أمام الحركة الإسلامية إلا الثورة الشعبية التي تنتهي بتك بتنكيل الشعب صفا واحدا في وجه السلطة الجائرة كما حدث في إيران الحركة الإسلامية والتحديث ça c'est dans son livre الحركة الإسلامية والتحديث à la page 35 il dit de, il n'y a rien d'autre devant le mouvement islamique que la révolution populaire, hein, qui, ça, qui, termine par le fait que le peuple se tient en un seul rang en face de, euh, du pouvoir injuste, comme c'est arrivé en Iran. Donc il appelle à la révolution populaire de la même manière que les Khawarij hein, et les Rafidah. Et ça c'est la position des Ikhwan. Ça a toujours été la position des Ikhwan, la révolution. Ils appellent toujours à ça, de se rebeller contre les dirigeants. Et leur darwa, elle est établie là-dessus. Euh, encore une autre citation euh, dans le même livre, à la page 16. Il dit آه، وقوله وقد عبر عن نفسه على لسان عدد من المفكرين والعلماء المجددين <clears throat> كالأفغاني وإقبال ومصطفى صبري والسوسي وابن باديس وتبلور آه، أخذ شكلا واضحا أخذ شكلا واضحا على يد الإمام البنا والمودودي وقطب والخميني ممثل أهم الاتجاهات الإسلامية في الحركة الإسلامية المعاصرة donc euh, voilà comment il explique que les, les, les, les, orientations les plus importantes pour le mouvement islamique aujourd'hui ce sont celles qui sont venues de la main de Al-Banna, Al-Mawdoudi, Qutb, Al-Khomeini, et ça c'est des gens qui appellent tous hein, à l'égarement, au takfir, à la révolution, à la rébellion contre les dirigeants, et à tout ce qui oppose le manhaj des salaf al-salih en fait. قوله واليوم يبدأ الإسلام مع نجاح الثورات في إيران وباكستان دورة حضارية جديدة ça c'est dans le même livre Al-Harakat al-Islamiyya wa Tahdith à la page 17 il dit aujourd'hui l'islam commence à avoir une, une nouvelle réussite euh, avec la révolution en Iran et au Pakistan et elle prend une nouvelle, une, une nouvelle un nouveau, un nouveau euh, tour de civilisation quelque chose comme ça يعني. الله المستعان قوله وهو يهدي كتابه الحركة العامة في الدولة الإسلامية il dit إلى قائدة الثورة الإسلامية الإمام الخميني الشهيد والعلامة وعلامة الصدر العلامة الصدر والشهيد على شريعتي Subhanallah. Donc il, il, euh, il, a dédié, il a dédicacé son livre Al-Harakat al-Amma fi dawlat à la page 5 et il dit et je le dédicace à euh, au chef de la révolution islamique euh, contemporaine, l'imam al-Khomeini, le martyr, le grand savant, le martyr, et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'il le félicite. Il dit ويشنع في كتابه على أهل السنة الذين يردون على دين الإمامية الاثنى عشرية ويطالبهم ويدعوهم إلى الاعتدال والوحدة والتعاون à la page 145 de son livre Al-Harakat al-Islamiyya wa Tahdith il critique et il, euh, il critique et il parle mal contre les, les musulmans d'Ahl sunnah qui réfutent les euh, Shia al-Imamiyya al-Ithna Ashriya et il les appelle et il les invite à la justice, à être, à être modérés et à être unis et à collaborer. C'est comme ça qu'il dit. قوله وفي لبنان حصد, حصد التيار الإسلامي ثمار صموده وجهاده في طرد الأساطيل الأجنبية ومنازلته البطولية للاحتلال الصهيوني فعمل بتوفيق ويسر كبيرين على آه، جبهتي الجهد الجهاد القتالي والجهاد السياسي في منابر البرلمان بعد أن حققت فضائله الشيعية والسنية فصائله الشيعية والسنية انتصارات صارخة ضد آه، البنية العشائرية والطائفية والتقليدية مما له دلالة واضحة كما صرح الشيخ سيد حسين فضل الله أحد أبرز رموز الفكر الإسلامي المعاصر على تجذر الوعي الوعي الإسلامي في الواقع Donc euh, ici dans son livre Al-Harakat al-Islamiyya wa Tahdith, il mentionne le Cheikh Sayyid Hussein Fadlullah et il le mentionne comme étant une des figures les plus importantes de la pensée islamique contemporaine alors que c'était Rafidi. Hein. ووصفه أحد علمائه علمائهم بأنه العلامة الشيعي et il, il mentionne un des savants euh, chiites un des chiites il le mentionne comme étant al-allama shi'i dans son livre Al-Mar'atul Muslima fi Tunis. en tout cas, donc c'est juste quelques exemples que j'ai voulu mentionner à ce sujet pour faire comprendre en fait comment ces gens-là, dans le passé, ils étaient en train de faire des éloges et de glorifier les et de parler d'eux avec des paroles hein, qui, les élevaient au-dessus des, de, tous les, de tous les savants de l'islam, même, même des savants sunnites, des savants de Ahl Sunnah, hein, des savants qui sont sur la voie des salafs, et aujourd'hui, on les voit maintenant qui commencent à se réveiller, commencent à réaliser hein, que ces gens-là sont des égarés. Maintenant, on va parler de Al-Mawdoudi maintenant. Hein, Abul A'la Al-Mawdoudi. Que beaucoup de gens ignorent, yani, beaucoup de gens parmi les gens d'Ahl Sunnah maintenant, ils ignorent la réalité de cet individu-là parce que y a peu de gens qui ont mis en garde contre lui ou qui ont averti contre la réalité de ce personnage. Hein. Et il y a euh, une certaine époque euh, ces livres étaient euh, distribués dans les pays, euh, même dans les pays non musulmans, pour les musulmans, ils étaient distribués gratuitement. Et on a tous reçu ou trouvé une copie du livre Comprendre l'islam, hein, parce que c'était un livre qui était distribué et donné gratuitement Hein, publié par euh, IFSO. Je ne sais pas si, vous connaissez IFSO, mais c'est un groupe aux Émirats ou au Koweït, je crois, qui faisait imprimer des livres et qui les distribuait dans le monde, et souvent ils les distribuaient gratuitement. Et ils traduisaient, eux, des livres justement de Maudoudi, de Sayyid Qutb, hein, de Hassan al-Banna, en fait, tous ces livres-là, tous les livres des penseurs des Ikhwan hein, et des gens qui sont euh, reliés à la mouvance de ces groupes islamistes, ils étaient publiés et distribués gratuitement. Donc, euh, il dit ensuite, il dit, ثم قال أيضا دكتور عز الدين أما موقف الجماعة الإسلامية في باكستان فقد تمثل في فتوى العلامة أبي, أبي الأعلى المودودي التي نشرت في مجلة الدعوة ردا على سؤال وجهته إليه المجلة حول الثورة الإسلامية في إيران أجاب العالم المجتهد الله المستعان الذي أجمعت الحركة الإسلامية أنه واحد من أبراز روادها في هذا القرن ثورة الخميني ثورة إسلامية والقائمون عليها هم جماعة إسلامية والشباب تلقوا التربية في الحركة الإسلامية على جميع المسلمين عامة والحركات الإسلامية خاصة أن تؤيد هذه الثورة وتتعاون معها في جميع المجالات Donc il, il, il, a, il mentionne ici que la position de, du groupe islamiste, la Jama'at al-Islamiyya au Pakistan, euh, qui est représentée par la fatwa de Al-Allama, il l'appelle, Al-Allama Abu al-A'la al-Mawdoudi, qui a été diffusé dans Al-Majalla, le magazine Ad-Da'wa, au Caire, le numéro, euh, le magazine numéro 39 du mois d'août euh, de 1979 dans lequel il répond à une question qui lui a été posée par le magazine au sujet de la révolution islamique là-bas en Iran, soi-disant islamique. Et il a répondu, hein, il dit ce grand savant, ce savant mujtahid, hein, il le considère comme étant un mujtahid, euh, il a répondu, ce savant mujtahid euh, autour, autour, duquel le groupe islamique ou le, mouvement islamique s'est euh, rassemblé et qui est une des, personnes vers lesquelles les gens retournent le plus dans ce siècle, il, a répondu, al maududi en disant La révolution du Khomeini, c'est une révolution islamique. Et ceux qui se sont tenus et qui ont fait cette révolution-là avec lui, ce sont euh, ce sont une jama'a, c'est une jama'a islamique, c'est un groupe islamique. Et les jeunes qui, euh, étaient avec eux, ils ont reçu l'éducation dans euh, dans ce mouvement islamique ou dans ces mouvances islamiques là ou dans ces groupes islamiques là. Et tous les musulmans en général et le mouvement islamique en particulier doit soutenir cette révolution et collaborer avec, euh, cette révolution dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Donc ça c'est sa position par rapport à la révolution de l'Iran. Et donc ça fait comprendre tout de suite hein, que cet individu-là, il avait des gros problèmes dans sa aqidah et dans son manhaj. Hein. Mais bien entendu, euh, beaucoup de gens ont ignoré la réelle position ou la réelle situation de cet individu-là. Euh, ici, il y a un autre exemple. Ah oui, donc, euh, j'ai pas fini. Est-ce que c'est fini ici Donc, euh, il continue l'autre, Izzuddin. euh, Il dit إذن هذا هو الموقف الشرعي من الثورة الإسلامية كما يطرحه المودودي وليس ما يطرحه وعاظ السلاطين السعوديين وغيرهم من آراء مخالفة لفتوى المجتهد الكبير فأيهم أولى بالاتباع أيها المسلمون مجاهد رائد إسلامي عظيم كالمودود أم من يقدمون البيعة والولاء لفهد ابن عبد العزيز إمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين regardez qu'est-ce qu'il dit euh, ça c'est Izzuddin celui qui a écrit le livre là la position des ulama de, des ulama des ikhwan par rapport à la révolution il dit maintenant voici la position islamique vis-à-vis de cette révolution, hein, la position légale face à cette révolution islamique que nous a donné al maududi hein, Il commente les paroles de Maududi qu'est-ce qu'il vient de dire, qu'est-ce qu'on vient de traduire. Il dit, c'est pas qu'est-ce que certains exhortateurs des, des, des euh, euh, comme ils appellent, comment ils appellent les savants de l'Arabie Saoudite, il dit, les, euh, les appelle pour se moquer d'eux, ou bien pour les, rabaisser, ou bien pour les, discréditer. Il les appelle les, savants des rois, les savants des dirigeants. Hein, euh, donc il, dit ici, c'est pas, pas la, même position, cette position de Maudoudi, on voit que ce n'est pas qu'est-ce que les savants ou les, les exhortateurs des, rois saoudiens et d'autres également euh, ramènent comme, comme position ou opinion contraire à la fatwa de ce grand mujtahid en parlant de Maudoudi. Il dit donc lequel des deux on doit plus suivre Est-ce qu'on doit suivre un il dit Oh vous les musulmans, lequel des deux on doit plus suivre Est-ce qu'on doit suivre ce mujahid, hein, ce grand guide hein, islamique comme euh, Al-Mawdoudi, ou bien on doit suivre ceux qui donnent la bay'a et l'allégeance à Fahd ibn Abdul Aziz, l'imam des musulmans et le serviteur des deux lieux saints, les deux mosquées saints Donc on voit dans cette parole-là la haine que ces gens-là ont envers l'Arabie Saoudite et ils n'ont jamais voulu reconnaître l'Arabie Saoudite comme étant un État islamique. Hein. Ils n'ont jamais voulu reconnaître l'Arabie Saoudite comme étant un État islamique. Et quand ils parlent des États islamiques ou d'un État islamique, ils ne mentionnent jamais l'Arabie Saoudite comme étant un exemple ou un modèle. Hein. Pourquoi Parce que ce n'est pas une république et ce n'est pas basé sur la démocratie comme eux ils le veulent. Donc tout ce qui n'est pas démocratique et tout ce qui ne suit pas le système des juifs et des chrétiens, pour eux ça n'est pas un état islamique. Hein. Ou si n'est pas sur la croyance des rafidats, qui est une croyance de shirk et de kufr, hein? eh ben, ce n'est pas un état islamique. Pourtant la, croyance des, des on la connaît, on l'a expliqué. Hein. Pour eux ça c'est un état islamique, Peu importe qu'est-ce qui se passe dedans et peu importe c'est quoi la aqidah à laquelle ils appellent, ce n'est pas grave. L'important, ils ont, ils ont soi-disant une démocratie, il y a des votes, hein, tout le monde peut dire ce qu'il veut, soi-disant, sauf bien entendu si tu es un sunni et tu veux appeler à la sunna haut et fort et expliquer aux gens la réalité de la bid'a des rafida, là, essaie de voir si tu as, si la liberté en Iran. Hein? Tu te faire décapiter. Donc ça, c'est important de faire comprendre. À hein, ce point-là. Leur position, la position des Ikhwan a toujours été contre l'Arabie Saoudite parce que l'Arabie Saoudite n'a pas voulu les accepter. Mais malgré ça encore, subhanallah, malgré que l'Arabie Saoudite n'a pas voulu les accepter officiellement, ils se sont infiltrés en Arabie Saoudite de manière secrète, comme ils l'ont fait dans plein d'autres pays, et ils ont, euh, fait leur da'wah là-bas en sourdine pendant des années, hein, pendant des années, des décennies jusqu'à ce qu'on voit apparaître ceux qui, sont sortis dernièrement parmi les sororiennes hein, parmi les de l'Arabie Saoudite, comme Salman al-Ouda, Safar al-Hawari et, cette petite, et cette petite gang en Arabie Saoudite aussi, qui appellent au fondement et au principe des Ikhwan, mais malgré que, bon, ils ont certains aspects qui sont en accord avec la aqidah des, Salaf sur la question de tawhid, Hein, par exemple, la question des Tawhid al-Asma wa Sifat, ça, ils, sont, ils, ont, ils, ont, ils ont des bonnes positions là-dessus. Mais en ce qui concerne Tawhid, euh, a certains aspects du Tawhid, comme le fait de parler comme ils parlent tout le temps, de Tawhid al-Hakimiyya, ça pour eux c'est la base, le plus important. Hein, et ils utilisent ça pour faire le takfir des dirigeants. Ensuite, euh, qu'est-ce qu'ils font Ils défendent les gens de Bid'a, ils défendent les Ikhwan, ils défendent Sayyid Qutb, hein, et Hassan al-Banna. Hein, pourquoi C'est une contradiction. Comment tu peux dire que tu es salafi et que tu défends le manhaj des salaf, puis après tu vas défendre tout, ce que, tous les groupes qui sont en train de combattre et qui détestent hein, le, le, manhaj des salaf et qui, détestent les ulama salafis. Comment tu peux dire que tu es salafi et puis après tu combats tout ce qui a rapport avec les fondements de la da'wah salafiyya et tu supportes tous ceux qui, critiquent et qui combattent le manhaj et la da'wah salafiyya. C'est pas logique. Hein? C'est une contradiction claire. Donc on voit donc, il n'y a pas un État, comme je disais dans les cours précédents, il n'y a pas un État dans le pays musulman aujourd'hui qui officiellement a défendu la aqidah des salafs et la aqidah de Ahl Sunnati wal Jama'a et qui a mis, euh, les, ulama de là en avant Hein, et qui sont des ulama d'Ahl Sunnati wal Jama'a et qui défendent le manhaj et l'aqidah des salaf dans tous les aspects de l'aqidah hein, dans le tawhid dans l'aqidah dans le manhaj envers les gens de bid'ah hein, et dans tous les autres aspects dans la position envers les dirigeants tout ça c'est basé sur le Coran et sur la Sunna et ça ne veut pas dire que le pays ou l'État ou les dirigeants sont parfaits ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de péché ou qu'ils n'ont pas de faute ou qu'ils n'ont pas d'erreur mais on est en train de parler maintenant de manhaj. Hein. Et regardez n'importe quel autre pays musulman. Quand, vous regardez leurs savants, et les, gens qui sont mis de l'avant comme étant les représentants de l'islam dans ces différents pays-là, est-ce que ce sont des ulama qui défendent la salafie et qui défendent la aqidah sunnah ou bien ce sont des soufiyins, ou des chiites, ou des rafidah, ou bien des modernistes ou bien des laïcs, ou bien d'autres gens qui ont des, des, des manhaj, des manhaj qui sont contraires à l'islam, ou bien ce sont des gens qui se rasent la barbe, ou bien ce sont des gens qui défendent toutes sortes de bid'a et de kuburiya, hein, l'adoration des tombes et des saints, hein, vous ne trouvez pas des, un, État ou un pays musulman qui défend la aqidah d'Ahl Sunnah dans son état pur, tel qu'il est. Hein. Et, et depuis l'époque des Sahaba jusqu'à aujourd'hui, hein, en Arabie Saoudite, si, vous étudiez l'histoire des lieux saints, vous allez découvrir, vous allez voir que travers l'histoire, ça a été toujours, presque toujours des chiites et des rafida et des Ismaélites qui ont contrôlé les lieux saints. Et, et des soufis. Et c'est très rare qu'il y ait eu des gens de Sunna qui ont eu le contrôle des lieux saints. Et ça, c'est ce qui les dérange aujourd'hui, c'est que ce sont les musulmans de Sunna qui dirigent les lieux saints et qui les contrôlent. Et ça, ça les dérange et ils sont prêts à tout faire pour les enlever de, là-bas et pour les remplacer par des gens de bid'a comme eux, par des soufiyines, par des, par des gens de, de des ou des soufiyines ou des shi'a, des rafida ou des ismaélites. Et c'est pour ça qu'ils sont enragés contre l'Arabie saoudite. Sinon, il n'y a pas un pays musulman qui applique la charia aujourd'hui comme l'Arabie saoudite qu'ils le, le, veulent ou qu'ils ne le veulent pas. Et c'est pas l'Arabie Saoudite qui m'a payé pour dire ça. Hein. Et je le dis pas pour leur faire plaisir. Je le dis parce que c'est la vérité. Hein. Alhamdulillah Rabbil Alamin. <coughs> Donc, le cheikh, euh, il, a cité, ensuite il dit, وأقول awalan. donc le cheikh Abu, euh, Abu, Abdullah al-Misri, il fait quelques commentaires maintenant par rapport à ces paroles-là. et euh, il dit أولا أقول أولا هذا المجتهد الكبير الذي جعله الدكتور حجة قد أجمعت هيئة كبار علماء بلده آه، هيئة كبار العلماء في بلده الهند على التحذير منه وعلى تحريم الانتماء إلى جماعته الحزبية نظرا لما يحمله من أفكار بدعية تضر بالمسلمين Il dit que ce soi-disant grand mujtahid que le docteur Izzuddin Ibrahim a à placé comme étant une référence et une preuve, eh bien, le, comité des grands ulama de son pays, en Inde, se sont mis d'accord pour avertir et mettre en garde contre lui et d'interdire le fait de se relier à son groupe et à sa jama'a hizbiya à cause des, er-, erreurs dans les pensées, qu'il propage et des, pensées qui sont des pensées de bid'ah et qui font du tort aux musulmans. Et justement ici en note de bas de page, il y a les paroles du cheikh Abdul Salam ibn Burgess, rahimahullah, hein, il a fait un dars dans lequel, euh, euh, un dars qui s'intitule Al-Jarh wa Ta'dil, hein, la critique et l'éloge. Et dans la première, la première face de ce dars, la première face de la cassette de ce dars, il a dit وَلِنَضْرِبْ مَثَلًا في الأشخاص ومثلا في الكتب يجلي هذا الأمر ويوضح خطأ التعديل بمن آه، بمثل هذه المدارك فمثال الأشخاص الأستاذ أبو, أبو الأعلى المودودي هذا الرجل خرج في الهند ودعا إلى الإسلام وألف كتبا كثيرة وكون جماعة إسلامية وقد انخدع به كثير من الناس لا سيما من في هذه الجزيرة العربية وظنوه مجددا من المجددين لدين الإسلام وسبب هذه الثقة سيما من آه، من في من في هذه الجزيرة العربية وظنوه آه، آه، في هذه الثقة بهذا الرجل هو نعم وسبب هذه الثقة بهذا الرجل هو ذلك المدح الذي علق على هذين الأمرين على انتشار كتبه وعلى انتفار وعلى انتفاع الناس به وقد ضل, وقد ضل المادح والمثن والمثني لأن النفع كما يكون في الخير قد فقد يكون في الشر فأهل البدع عندهم وفي تصورهم أنهم قد انتفعوا بعلمائهم وكتب وبكتبهم ولنكشف حقيقة هذا التوثيق الذي خلع على مثل هذا الرجل الذي بلغ مبلغا عال الذي بلغ مبلغا عاليا في في الانحراف عن السنة لكي نكشف هذا الأمر فبين يدي الآن رسالة لأحد المحدثين من علماء الهند وهو محمد يوسف آه، البنوري رحمه الله تعالى واسمها الأستاذ المودودي وشيء من حياته وأفكاره donc le cheikh Abdul, Salam ibn Darjas, il dit, dans un cours qu'il a fait, qui s'intitule Al-Jarh al-Ta'dil, comme j'ai dit, à la face, A, il dit, on va donner des exemples dans la question de l'éloge et de la critique. Et la question du Jarh al-Ta'dil, c'est quelque chose qui fait partie de l'islam et que, euh, à l'époque actuelle, et depuis un bon bout de temps en fait, euh, les gens, parmi les musulmans, il y a beaucoup de musulmans qui ont mis ça de côté il y a beaucoup de musulmans qui ont mis ça de côté malheureusement. Et qu'est-ce que ça a amené comme, conséquence Ça a amené que les gens ont fait confiance à n'importe qui parmi les musulmans. Hein? Du moment que quelqu'un se disait musulman et que quelqu'un commençait à appeler à l'islam de manière générale, automatiquement, on lui faisait confiance et on l'acceptait et on ne faisait pas attention à sa croyance, à sa aqidah, à son manhaj. Hein? du moment qu'il appelle à l'islam, du moment que euh, les gens l'écoutent et qu'on on, semble avoir euh, un impact positif hein, de la part des gens qui l'écoutent, les gens l'aiment et l'apprécient, à partir de ce moment-là, les gens lui font confiance sans même essayer de comprendre et de voir la réalité hein, de la et, du manhaj de cet individu. Et donc le cheikh il dit, on va donner des exemples du jarh tadil au sujet des individus et euh, un exemple à propos des livres. Et, après, les choses vont devenir claires. Et donc, il dit, pour donner un exemple, pour clarifier une erreur dans les questions d'éloge, hein, on peut voir jusqu'où ça peut amener, jusqu'à quel point ça peut nous amener bas de faire des éloges de certains individus, alors que ce sont des individus dangereux ou des individus qui ont des déviations dans leurs croyances ou des déviations dans leur compréhension de l'islam. Et euh, ça, c'est quelque chose qu'on remarque, surtout à notre époque. Des gens avec des graves erreurs dans leur manhaj, dans leur aqidah, et tu entends des gens qui disent « Ah oui, c'est quelqu'un de bien, il, a des bons cours sur l'islam, et ainsi de suite, il écrit des bons livres. » Alors qu'en réalité, cet individu appelle à des choses qui sont contraires au Coran, contraires à la sunna, contraires au manhaj des salafs. Mais le fait que les gens entendent de lui des éloges, eh bien, ils lui font, confiance et ils s'ouvrent à lui complètement. Ils ne réalisent pas que cet individu-là risque de les faire tomber dans beaucoup de d'égarements et beaucoup d'erreurs. Donc, euh, le cheikh, il explique, il dit, par exemple, à ustaz le professeur Abu al Il dit, cet homme est sorti en Inde et il a appelé à l'islam. Et il a écrit beaucoup de livres. Et il a même établi un groupe islamique là-bas, Jama'a Islamiyah. Et beaucoup de gens ont été trompés par lui. Hein, et en particulier ici dans la péninsule arabe, en Arabie Saoudite. Et ils, ont pensé de lui que c'était un réformateur parmi les réformateurs de la religion. Et la raison de cette confiance que les gens ont eue en cet homme, c'est ces, éloges et cette glorification que les, que les gens lui ont fait, qui se basaient sur deux choses. La première chose sur laquelle les gens se basaient pour faire des éloges de lui, <coughs> c'est de dire que c'est de, dire que ces livres sont partout. Hein, ces livres sont propagés partout. Et deuxièmement, c'est de dire que les gens profitent beaucoup de lui. Alors, la personne a les gens, hein, la personne qui a glorifié et fait des éloges de al c'est basé sur ces choses-là. Hein, et ça, ça a amené beaucoup d'égarements. Et le cheikh, il dit que parce que le fait que les gens profitent hein, de quelque chose, ça peut être quelque chose qui est profitable dans le bien, comme ça peut aussi être profitable dans le mal aussi. Et c'est ça que les gens oublient. Parce que les gens de Bid'a, ils ont une compréhension, ils ont, ils ont chez eux une certaine compréhension que on peut profiter de leurs savants et profiter de leurs livres. Et c'est ça ce qu'ils veulent. Quand on dit, ah, on peut profiter de son livre, dans quel sens on peut profiter de son livre on peut profiter de son livre dans le sens que les gens de Bid'a vont profiter, vont profiter de la propagation de leurs livres et de leurs écrits et de leurs paroles pour faire propager leurs idées à eux. Et donc, c'est profitable, mais profitable pour qui Et profitable dans quel sens Profitable pour les gens de et profitable pour eux dans le sens que leur Bid'a va être propagée mais pas profitable dans le sens qu'il va amener les gens au bien ou à la vérité ou leur clarifier la sunna. Et donc, beaucoup de gens ont été trompés à cause de, des éloges que certains ont fait à son sujet. Et donc, on va maintenant dévoiler la réalité hein, de cet individu-là qui, a atteint un degré de déviation par rapport à la sunna qui est un degré très élevé dans la déviation et qui s'est égaré très très loin. Et donc, pour démasquer cette, cette, euh, cette réalité-là, il dit j'ai une lettre devant moi écrite par un des savants de hadith de l'Inde qui s'appelle Mohamed Youssef al-Bannouri et il a écrit euh, un texte donc euh, au sujet de Maudoudi qui s'intitule Le professeur Maudoudi et quelque chose de sa vie et de sa pensée. Et puis il explique dans cette lettre quelques égarements et déviations de de cet individu qui s'appelle al maududi Donc, euh, le cheikh il dit donc, euh, je continue les paroles de, parce que ça c'est une note de bas de page que je lisais, maintenant je reviens au texte à la page 133 dans le livre euh, du cheikh du cheikh <coughs> Abu Abdul A'la al-Misri Il dit donc, أقول أولا هذا المجتهد الكبير الذي جعله الدكتور حجة وأجمعت هيئة كبار العلماء في بلده الهند على التحذير منه وعلى تحريم الانتماء إلى جماعته الحزبية نظرا لما يحمله من أفكار بدعية تضر بالمسلمين وقد صدق هؤلاء <coughs> العلماء فيها آه، فها هي إحدى فتاواه أو إحدى فتاويه المضللة للأمة تظهر حقيقة أمره أنه شيعي متستر أو حزبي متعصب يريد إيقاع المسلمين في حبائل الرافضة الباطنية الملاعين آه، الذين شيد شيدوا صرح الوثنية والزندقة المتمثل في عبادة الأضرحة وتأليه الأئمة باسم الإسلام donc il dit ici donc euh, يعني ces savants qui ont mis en garde contre Maududi en Inde, hein, ils ont dit la vérité à son sujet, et voilà même une de ces fatwas qui vient montrer sa réalité, c'est-à-dire la fatwa qu'on a lue précédemment dans laquelle il fait l'éloge de la révolution hein, de Khomeini. la réalité c'est quoi C'est que c'est un chiite qui se cache, qui se camoufle, hein, pour pas montrer qu'il est chiite, ou bien que c'est un hisbi, hein, qui est fanatique et qui veut appeler à son parti. Et donc, il veut faire tomber les musulmans dans les cordes des rafida al-Batiniyin, hein, qui, euh, qui ont établi leur religion sur, la, sur le polythéisme et l'idolâtrie et euh, l'hérésie, qui est représentée dans le fait qu'ils adorent les tombes et qu'ils ils ont euh, élevé leurs imams à des niveaux de divinité qu'ils adorent en dehors d'Allah. Tout ça au nom de l'islam. Il dit, ثانيا سخرية عز الدين من علماء السنة الربانيين بوصف بوصمهم وعاظ السلاطين لا نجد ردا عليه إلا ما قاله الرازيان أبو حاتم وأبو زرعة علامة أهل البدع الواقعة في أهل الأثر Donc deuxièmement, on voit la moquerie de, de, du docteur Izzuddin Ibrahim qui se moque des ulama de la sunna rabbaniyin et qui les décrit comme étant les exhortateurs des rois et des dirigeants. Et on ne trouve aucune réfutation pour, pour lui faire, euh, on ne, trouve aucune réponse à lui faire qui est meilleure que celle des deux imams al-Raziyan, Abu Hatim al-Razi et Abu Zur'a al-Razi, qui ont dit parmi les signes hein, des gens de la bid'a, c'est qu'ils attaquent et qu'ils critiquent les ulama de Al-Athar, Ahlul Athar, c'est-à-dire les ulama de la Sunna. Donc si tu vois quelqu'un qui se moque des, gens de la Sunna et des gens de euh, euh, al Athar, alors sache que c'est un, un Sache que c'est un mubtadir et que c'est un, un individu qui est sur la bid'ah. Ok Et donc ensuite il dit « آه، وبعد وبعد فإن تاريخ الحركة الإسلامية المعاصرة الممتد على مدى القرن الأخير لم يعرف إلا الإخاء والتعاون وروح التوحيد فلماذا تنتشر آه، بيننا اليوم كتب الفتنة والانقسام بدءا من, من كتاب الأكاذيب موقف الخميني من الشيعة والتشيع ومرورا بكتاب السراب وحتى كتاب الأضاليل وجاء دور الماجوس donc il dit euh, ce, ce fanatique ce ikhwani fanatique à la page 51 il dit et après euh, donc il dit que l'histoire du mouvement islamique contemporain hein, qui, qui, qui s'est étendu sur ce dernier siècle il n'a connu rien d'autre que la fraternité, la collaboration et l'esprit de l'unité. Hein. Alors pourquoi on voit se propager parmi nous aujourd'hui des livres de fitna et de division, en commençant par des livres de mensonges, comme la position de Khomeini et, des chiites et de la religion des chiites, et en passant par le livre As-Sarab, hein, As-Sarab fi Iran, ça c'est un autre livre écrit par certains euh, qui critiquait euh, justement et qui dévoilait la réalité de Khomeini et de ce qui se passait en Iran. Ça s'appelle As-Sarab fi Iran, c'est-à-dire le, mirage de l'Iran. Hein. Et un autre livre également qui s'appelle Wajah Ador al-Majus, comme j'avais expliqué déjà que le livre qui s'appelle Wajah Ador al-Majus, comme le cheikh il le dit ici, c'est un livre qui avait été écrit par euh, par euh, Mohamed Sourour justement, Mohamed Zain Abedin Sourour, hein, qui était lui-même un Ikhwani, hein. et euh, il le critique pour avoir écrit ce livre-là, mais on sait qu'il ne l'avait pas écrit avec son vrai nom, il l'avait pas écrit avec son vrai nom. Le nom qu'il a donné c'est euh, Abdullah Mohamed Gharib, et ça c'est un nom, de, un nom, un nom qui s'est donné comme ça, un nom fictif, La réalité, c'est que c'est Mohamed Surur euh, Zain al-Abidin qui l'a écrit. Le cheikh, il dit, cheikh, euh, dans une note de bas de page, cheikh euh, Abu Abdul Ala al masri il dit « هذا من العجب العجاب ومن الآيات الدل على قدرة الملك الغلاب أنه سبحانه صلت الخوارج على الرافضة وجعل, وجعل بأسهم عليهم شديدة Il dit « Et ça, ça, ça fait partie des choses étonnantes. Et parmi les signes qui montrent la force du, du maître et du roi Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a fait qu'il a mis les Khawarij contre les Rafidah hein, et qu'il les, a euh, frappés les uns par les autres donc, euh, en voulant dire que Mohamed euh, euh Mohamed qui est un Khariji qui fait partie des Khawarij puisqu'il appelle au takfir et au khuruj contre les dirigeants Hein? C'est lui qui est le fondateur du mouvement qu'on appelle la qui est une forme de Ikhwan. Hein? Mais on peut dire, euh, moi je dis comme certains, euh, une forme de Sorori, mais qui est une forme de Ikhwan secrète qui a été propagée beaucoup dans la péninsule arabe, qui propage ou qui montre certains aspects de la des salafs, mais qui contredit hein, le manhaj des salafs dans plein d'autres fondements. Et Sheikh Al-Albani, il a dit à propos de Sururiya, il a dit Kharijiyatun Asriya. Hein? Il a dit c'est une, forme de, du manhaj des Khawarij, mais qui est une forme contemporaine. Hein? Kharijiyatun Asriya. Donc c'est une, forme moderne des Khawarij qui est propagée euh, par Mohamed Surur. Et eux, ils font leur da'wah en secret. C'est pas une da'wah ouverte public, C'est une da'wah secrète qu'ils se font entre eux et euh, c'est pas tout le monde qui est invité à entrer avec eux dans ce groupe, seulement certains individus euh, dans lesquels ils trouvent une, une, importance ou quelque chose comme ça, ils vont l'inviter à entrer avec eux. Mais ils vont pas inviter la masse en général. Et donc ils font leur da'wah comme ça en sourdine et c'est pour ça qu'il faut faire attention, surtout les frères en France parce que euh, et les sœurs aussi en France parce que il y a, euh, il y a des gens qui ont des tendances de souririyin maintenant en France, et en France ils n'ont pas de mosquée comme c'est le cas dans d'autres pays comme ici au Canada ou bien en Angleterre hein, ou bien à Toronto. Donc euh, ici, ils ont leur mosquée et leur centre et tout. Ils sont, euh, on peut les, on peut les identifier clairement. Tandis qu'en France, d'après ce que j'ai compris, ils n'ont pas justement cette identification-là claire, mais euh, euh, ces tendances-là se retrouvent chez certains individus et certains prêcheurs en France. Et on, on les reconnaît du fait qu'ils vont appeler à certaines choses qui sont en contradiction avec le manhaj des salafs. Comme par exemple, ils vont appeler à des manifestations. Ils se disent salafis, mais ils appellent à des manifestations. Ou bien, euh, ils appellent à défendre certains prêcheurs qui sont des sururi, qui sont des ou qui sont des, qui sont des ikhwan, qui sont des ikhwan. Donc il faut euh, faire attention justement lorsqu'on retrouve de la part de certains prêcheurs qui se disent salafis maintenant en, qui se disent, prêcheurs maintenant euh, en France, donc il faut euh, faire attention lorsqu'on entend de leur part des positions ou des idées ou des opinions qui opposent le manhaj des salafs. Donc ça c'est par rapport à Al-Khomeini. Donc euh, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, par rapport à al Maududi, pardon. Bon, ça ici, il parle de... Il y a d'autres sujets qui sont traités. Justement par rapport à la question de l'Arabie Saoudite, <coughs> on va, il y a une petite note ici qui est intéressante que je voudrais lire avec vous. Euh, c'est à la page 147 du livre du Cheikh Abu Abdul A'la al-Misri. <coughs> Il dit... تشابهت قلوبهم فعميت عن الدولة السعودية Hein, leurs cœurs se ressemblent et donc ils ont été aveuglés hein, et ils n'ont pas vu l'Arabie Saoudite, comme s'ils ont passé par-dessus. Il dit وفي لقاء المرشد العام للإخوان محمد مهدي عاكف parce que le, le nouveau euh, successeur de la secte des Ikhwan aujourd'hui s'appelle Mohamed Mahdi Akif. Je ne sais pas si c'est encore lui maintenant ou s'il est mort. Mais en tout cas, c'était lui qui était dernièrement euh, responsable des Ikhwan Hein, et euh, ils ont fait une rencontre avec lui, avec le magazine euh, Al-Watan, ou le journal Al-Watan, et puis il a encore une fois euh, il a défendu l'Iran et tout ça. Donc, euh, qu'est-ce qu'il a dit dans, dans cette entrevue-là Il a dit ولكنني معجب بالموقف الرجولي لإيران ضد الطغيان الأمريكي والصهيوني donc il, il dit je suis, je suis, content de la position euh, d'homme, hein, la position d'homme de, l'Iran face à la transgression américaine et, sioniste. zioniste. C'est-à-dire la position comme s'ils se tiennent, c'est des vrais hommes, ils n'ont pas peur. Hein. Ça, c'est ce qu'il a dit. Puis après, il y a la réfutation là-dessus. J'ai pas envie de, de le lire parce que euh, c'est long et puis ça nous fait sortir un peu de qu'est-ce qu'on veut vraiment faire. Mais celui qui veut plus de, de détails là-dessus, il peut retourner au livre lui-même et euh, s'il comprend l'arabe, tant mieux, alhamdulillah. Sinon, il peut demander à quelqu'un de lui expliquer euh, qu'est-ce qui est dans ce chapitre-là. Sinon, donc, au sujet de l'Arabie Saoudite, justement, ce, ce chef-là des Ikhwan, il dit, euh, dans une entrevue qu'il a faite avec le magazine Al-Watan, il dit, قال ليس هناك على الساحة العالمية تجربة أستطيع أن أقول أنها نجحت في الحكم باسم الإسلام إطلاقا بداية من طالبان إلى تركيا والسودان والعراق وإيران والصومال كلها تجارب ناقصة لأنها لم تنشأ من الشعب وإنما جاءت بانقلاب بأثناء الثورة الشعبية في إيران باستثناء الثورة الشعبية في إيران ولكننا لا نرتاح إليها لأنها تمسكت بشعبيتها ولم تعطي الحرية للجميع هكذا مر آه، المرشد العام على كل التجارب البدعية واعتبرها أمثلة لمن حكم بالإسلام وتجاوز الدولة السعودية ولم يذكرها كنموذج للدولة الشرعية التي تحكم بالإسلام الصحيح وتجمع بين ثوابت الإسلام ومتغيرات العصر الحديث ولم يشر أدنى إشارة إلى هذه الدولة المباركة التي هي امتداد لدولة المؤسس الأول الإمام محمد بن عبد الوهاب وأميره الناصر الإمام محمد بن سعود رحمهم الله <coughs> Donc, ici, là, euh, on voit que le chef des Ikhwan, Mohamed Mahdi Akif, et vous savez que les chefs des Ikhwan, ce sont jamais des, savants de l'islam ou des ulama, mais ce sont toujours des, des soi-disant, des, médecins, des docteurs, des, des journalistes, des, ingénieurs, hein, des gens qui n'ont pas de spécialisation dans les questions de, de la des spécialisations dans les questions de, de, de, pardon, de spécialisation dans le domaine religieux et dans le domaine de l'islam. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici dans le magazine Al-Watan ou dans le journal Al-Watan Il dit il n'y a pas sur, le, sur le terrain euh, international maintenant, euh, sur le plan islamique, il n'y a pas il n'y a pas eu de vraie euh, expérience que je peux euh, qualifié comme étant, euh, euh, ayant eu un succès en, ce qui concerne le fait de gouverner au nom de l'islam, il n'y a pas du tout d'exemple ou d'expérience que je peux qualifier comme étant euh, une expérience qui a, qui a été faite avec succès. Il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas d'exemple du tout d'exemples, d'expériences de, gouvernements qui dirigent selon l'islam depuis le début, hein, en commençant par Taliban et par la Turquie, le Soudan, l'Irak, l'Iran, la Somalie, sont toutes des expériences qui ont été défaillantes, hein, qui ont eu des défaillances dedans, parce qu'elles ne sont pas parties par le peuple. C'est uniquement des choses qui sont venues par des coups d'État. Euh, et l'exception là-dedans, c'est la révolution populaire de l'Iran. Mais on n'est pas, encore euh, satisfait ou on n'est pas encore en paix avec, la révolution de l'Iran complètement parce que euh, hein, elle a gardé sa popularité et elle n'a pas donné euh, la, liberté à tout le monde. Elle n'a pas donné la liberté à tout le monde. Donc ça c'est le cheikh, le cheikh Abu, Abu Abdullah il dit ensuite, donc ce, ce, ce général, ce chef général du groupe des Ikhwan ici, il, il qualifie toutes les expériences euh, qui sont basées sur la bid'a, hein, qui ont été établies par les Ikhwan, il les considère toutes comme étant des expériences qui sont, euh, qui n'ont pas euh, réussi à en fait, toutes les, toutes les groupes, toutes les, toutes les, révolutions, les coups d'État qui ont été faits, qui sont soi-disant des expériences pour essayer d'établir l'islam comme euh, étant la source du pouvoir, qui sont en réalité toutes des, expériences de bid'a, il les mentionne toutes et ils passent par-dessus l'Arabie saoudite. <coughs> Ils passent par-dessus l'Arabie saoudite et il ne l'a même pas mentionné comme étant un exemple d'un État islamique qui juge selon la charia de façon correcte. Donc, euh, et, il ne l'a même pas mentionné comme étant un État qui euh, réunit tous les fondements et les principes de l'islam et qui, euh, et comment les adapter au monde changeant actuel moderne. Donc il ne l'a même pas mentionné du tout. Il n'a fait que mentionner des exemples de bid'a de différents groupes ou de différents pays où il y a eu des soi-disant coups d'État ou bien où il y a eu des, partis islamiques qui ont essayé de prendre le pouvoir à la manière des partis islamiques démocrates aujourd'hui. Et il n'a donné aucune indication ou il n'a même pas mentionné cet, État béni qui, est, euh, qui vient en fait de de la première euh, ressource que le cheikh, l'imam, euh, le fondateur de cet état, Mohammed ibn Abdul Wahhab, et son, et son amir qui l'a supporté, qui l'a défendu, le cheikh et l'imam Mohammed ibn Saoud, rahimahumullah, donc il n'a même, même pas mentionné ça. Donc il dit والمرشد العام لم يترك لنا أدنى مساحة نعتذر له ونتناول له حيث نفى نفيا عاما لا استثناء معه إذ قال ليس هناك على الساحة العالمية تجربة أستطيع أن أقول إنها نجحت في الحكم, في الحكم باسم الإسلام إطلاقا فتأمل عبارته إطلاقا وضع تحتها خطا donc il dit on peut pas donner d'excuses au, Murshid, au, euh, au chef général des Ikhwan pour l'excuser. On ne peut pas l'excuser du tout puisqu'il il a nié de manière catégorique et de façon générale sans aucune exception hein, et il a dit je ne peux pas trouver dans le monde sur le plan international une expérience que je peux dire qu'elle a réussi à, diriger selon euh, euh, au nom de l'islam je ne peux trouver aucun exemple euh, du tout, je ne trouve pas du tout d'exemple. Et donc, si tu médites sur cette expression-là, hein, et tu mets une ligne en dessous, tu vois que ça veut dire qu'il n'y en a pas du tout. Sauf les, exemples qu'il a mentionnés, ce sont des exemples de certains groupes des comme par exemple les talibans, euh, comme qui sont des, des, en Afghanistan. Euh, en Turquie, c'est un parti des Ikhwan, au Soudan, c'est un parti des Ikhwan, en Irak, bon, je ne sais pas de quel parti il parle, en Iran, on connaît les, on sait que c'est les Ikhwan de l'Iran, en Somalie, la même chose. Donc, ce sont des, exemples comme ça. Hein. Et donc, euh, il n'a pas même pas mentionné l'Arabie Saoudite comme étant un exemple. Et pourquoi ils excluent toujours l'Arabie Saoudite Et pourquoi ils sont tous d'accord pour exclure l'Arabie Saoudite alors que l'Arabie Saoudite juge selon la charia. Hein? c'est parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ne considèrent pas, eux, l'Arabie Saoudite comme étant un exemple de pays islamique parce que, pour eux, le modèle, le vrai modèle de l'application de l'islam, c'est la démocratie. Hein? et c'est la république, telle que les koufars l'ont amenée. Hein? Il ne faut pas se surprendre quand on entend des gens qui, euh, qui disent que les Ikhwan sont un groupe de franc-maçonnerie et qui sont influencés par la franc-maçonnerie. Et c'est pas surprenant qu'on entend des choses comme ça, puisque on voit comment ils se contredisent dans leur da'wah et comment ils prétendent vouloir appeler à l'islam alors qu'ils mélangent l'islam avec tout ce qui est contraire à l'islam. Hein? Donc ça, c'est des exemples comme ça. il dit وذكرنا المرشد باشتباهه من الحركيين كسلمان العودة الذي رأى أن حكم طالبان هو حكم الإسلام الوحيد وأثنى على حكم اليمن بالإسلام وطعن في دولتنا الكويت وكذلك محمد سرور زين العابدين الذي يكره حكم السعودية ويرى أن السودان تحكم بكتاب الله آه، تحكم بكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تشابهت قلوبهم Donc il dit ici, dit, qu'est-ce que le murshid des Ikhwan a fait là, en, en, sautant par-dessus l'Arabie Saoudite Ça nous rappelle qu'est-ce que les harakiens comme Salman al-Ouda hein, euh, et, d'autres ont fait. Comme Salman al-Ouda par exemple, quand il a parlé de, des talibans, il a dit c'est le seul gouvernement qui va juger, euh, diriger selon l'islam. Il a dit ça, alors que lui-même il est en Arabie Saoudite et que c'est un pays musulman qui dirige selon l'islam. Il a dit, en parlant des talibans, lorsqu'ils ont commencé au début, ils ont dit, ah, c'est le seul, le seul groupe qui va réellement euh, diriger selon l'islam. Et il a fait des éloges au Yémen, hein, et il a dit qu'il il dirige selon l'islam, et il a attaqué et critiqué euh, le Koweït. Et ensuite, euh, il parle de Mohamed Sourour, Zain al-Abidin, lui aussi qui déteste le gouvernement saoudien et qui les déclarent koufars et tout. Et non seulement ça, y subhanallah, il, euh, Mohamed Sourou, pendant qu'il critique et qu'il fait le takfir de l'Arabie saoudite, euh, il, il, parle du Soudan et il dit que le Soudan dirige par un livre hein, que le faux ne peut pas l'approcher ni par devant ni par derrière. C'est en voulant dire le Coran. Hein. Donc que le, que le Soudan dirige par le Coran. Et ça, on a montré dans la réfutation du Cheikh Ahmed al-Najmi, euh, rahimahullah, euh, un rad de Shari al À la fin, on a, on a parlé de, de ce qui s'est passé au Soudan et comment ils ont appelé à faire une construction des églises avec des mosquées euh, ensemble et de faire imprimer le, la Bible, le Coran et la Torah dans un seul couvercle et comment ils appellent à la réunion des, à l'unification des religions et euh, comment ils donnent la liberté même aux prédicateurs et aux missionnaires chrétiens de venir propager le christianisme dans leur pays et à construire des églises et toutes sortes de trucs comme ça <coughs> au nom de la liberté. Donc ça, c'est des exemples de ça. Puis il y a d'autres, il y a une note de bas de page ici qui parle de ce sujet-là. Bon, nous, on va passer par-dessus ça. Et parce qu'on ne peut pas tout, lire, bien entendu, c'est un, gros livre. Maintenant, euh, en ce qui concerne Hamas, le parti de Hamas en Palestine, c'est important de savoir une chose, c'est que le parti de Hamas, c'est un, parti qui est relié au Irwan. Et euh, justement, à la page 153 il cite euh, le cheikh euh, Abu Abdul A'la al-Misri, il cite euh, le docteur Abdul Azzam al-Filistini al-Ikhwani al-Qutbi al-Muta'assib li Hizbihi fi kitabihi Hamas al-Juzur al-Tarikhiyya wal-Mithaq à la page 8 il dit min Mithaq al من ميثاق الحركة قال المادة الثانية صلة حركة المقاومة الإسلامية بجماعة الإخوان المسلمين حركة المقاومة الإسلامية جناح من أجنحة الإخوان المسلمين بفلسطين وحركة الإخوان المسلمين تنظيم عالمي وهي كبرى الحركات الإسلامية في العصر الحديث وسيسكيل دي عبد الله عزام الفلسطيني القطبي الإخواني الفاناتيك pour son parti il dit dans ce livre dans le livre qu'il a écrit Hamas et les racines historiques euh, et le pacte c'est à la page 8 il dit dans le pacte de ce mouvement, à l'article 2, le lien entre le mouvement de Hamas hein, et le groupe des Ikhwan. Il dit que le, mouvement de Hamas, c'est une aile parmi les ailes des Ikhwan al-Muslimin en Palestine. Et le mouvement des Ikhwan al-Muslimin, c'est une organisation internationale qui est le plus grand mouvement islamique à l'époque moderne. Donc, le groupe de Hamas en Palestine, c'est un groupe qui est relié aux Ikhwan, qui travaille avec les Ikhwan. Maintenant, il y a une lettre qui a été écrite par un de ces gens-là du parti de Hamas pour parler des شيعة الرافضة يقول قال الدكتور أحمد يوسف المستشار السياسي لإسماعيل هنية في لقاء مطول أجراه مع المكتب الإعلامي للأمانة العام للأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم السبت le 24 novembre 2007 donc c'est une lettre qui a été c'est le docteur Ahmed Youssef qui est le conseiller politique de Ismail Haniya il a, il a, il a expliqué ces choses-là dans une rencontre qui était assez longue qui a été fait avec le bureau euh, des médias euh, de, de, la sécurité générale du, du, du euh, Conseil des ministres le 24 novembre 2007. Il dit كلما سمعت هاتف الجهلاء والموتورين شيعة شيعة بغرض التهجم على حركة حماس والتشهير بها تذكرت أبيات قالها أحمد شوقي etc. Il, bon, il parle de qu'est-ce que, ça lui rappelle. Parce qu'il dit qu'il y a des gens qui, euh, parlent de Hamas et qui disent Ah, pourquoi vous, acceptez les chiites, etc., etc. Il dit Quand je vois des gens qui attaquent le groupe de Hamas et qui veut essayer de lui faire une mauvaise réputation en mentionnant les liens qu'ils ont avec les chiites, il dit Je me rappelle d'un poème de Ahmed Shawqi, et là il cite ces exemples-là. Après il dit Watasa ala, mal aibu. أن quoi le, le, le blâme d'être chiite, hein, d'être un chiite, chiite hein. Et en note de bas de page, le Cheikh dit العيب أن عقائد الشيعة الإمامية هي عقائد كفرية كما ahli al عند أهل العلم ولا ولا أهل الجهل والكبر والمعاندة والمعاندة donc il dit le, le, le blâme le, le, le mal qui est dans d'être un chiite c'est que la croyance des chiites al-imamiyya c'est des croyances de kufr hein, comme c'est connu par les gens de science. Il dit, donc, il pose la question, cet individu qui s'appelle euh, Ahmed Youssouf, euh, il dit, quel est le blâme, quel est le mal d'être chiite, ou que, que, ce parti soit chiite, chiite, hein, ou rafidi. Il dit, فالشيعة اليوم هم عز هذا الزمان وتحدوا الاستكبار العالمي الذي تمثله أمريكا وإسرائيل ووقفوا إلى جانب المستضعفين من أبناء فلسطين فعندما انتصرت الثورة الإيرانية في إيران قال الإمام الخميني بتحويل السفارة الإسرائيلية هناك إلى سفارة فلسطينية افتتحها الرئيس أبو عمار رحمه الله عندما اندلعت الانتفاضة الفلسطينية في ديسمبر 1987 وسقط هناك الآلاف من آه، من آه، الآلاف ومن الشهداء أو والجرحى ومثله ومثلهم من المعتقلين والأسرى هبت آه، الجمهورية الإسلامية في تقديم الدعم لأسرهم واستضافت المئات منهم في في مستشفياتهم وكانت تفخر بحضور بحضورهم على أراضيهم Donc euh, il dit ici, quel est le blâme, quel est le mal qu'on dise qu'elle est chiite, hein, ou que, que ce parti ou ce groupe soit chiite. Il dit, les chiites aujourd'hui sont la fierté de, de, à notre époque, sont une fierté. Hein, ils, ont, ils ont défié les plus grandes puissances mondiales dans le monde Ils sont représentés par l'Amérique et Israël. Et ils se, sont, mis du côté des opprimés parmi les fils de la Palestine. Lorsque, euh, lorsqu'ils ont réussi leur euh, révolution en Iran, euh, l'imam Khomeini a transféré sa, son, comment on appelle, son, son ambassade de l'Israël jusqu'en Palestine. Et c'est Abu Ammar, c'est-à-dire Yasser Arafat, qui l'a qui a fait l'ouverture officielle lorsqu'ils ont fait l'intifada al-Palestinienne en décembre 1987. il dit qu'il y a beaucoup, des milliers de personnes qui sont tombées, soi-disant martyrs, blessés, et des prisonniers qui ont été pris, etc. Donc euh, la, République islamique, soi-disant, elle, elle a donné beaucoup d'aide pour les familles des victimes et elle en a euh, accepté plusieurs dans ses hôpitaux et elle trouvait que c'était une fierté pour, euh, c'était une fierté pour eux que ces, ces Palestiniens-là viennent dans leur pays. Et euh, justement ici on voit que c'est toujours le jeu que ces gens-là jouent, les, les souvent ils font ça. Ils font, ils font un peu comme les chrétiens font avec les musulmans dans les pays musulmans ou dans les pays où ils vont, ils donnent de l'aide matérielle aux, musulmans. Puis, en échange, ils les invitent indirectement à rentrer avec eux dans leur secte. Comme les chrétiens missionnaires vont dans les pays musulmans, puis ils leur construisent des hôpitaux, ils leur construisent des, euh, des hôpitaux, des écoles, des puits, des trucs comme ça, puis en échange, ils disent, bon, ok, maintenant on vous a fait ça, donc pensez à maintenant euh, qu'on on vous a fait du bien, donc euh, pensez à rentrer dans notre groupe ou dans notre secte. Même s'ils ne le disent pas directement, indirectement, c'est ça ce qu'ils ont euh, derrière la tête. Hein? Et donc ils disent, regardez comment ils nous ont accueillis dans leurs hôpitaux et ils ont trouvé ça comme étant une fierté pour eux. Hein? Il dit, alors que, en note de bas de page, le chef, il dit, alors qu'en même temps, hein, ils, ils étaient en train de massacrer et de tuer plein de sunnites dans leur propre pays parmi les musulmans وأقامت نصبا تذكيريا يمجد تضحياتهم في أهم ساحة طهران وأطلقت عليه, عليه اسم ميدان فلسطين ولعلنا لا ننسى تلك المنح والعطايا التي قدمتها مؤسسات شيعية في لبنان لأهلنا والضفة والقطاع وذلك ليتم لهم تشييع الشعب المسلم اللبناني ils ont fait ça uniquement pour rendre, rendre, faire rentrer hein, les, les sunnites de, de, du Liban dans leur secte chiite وأضاف لن أنسى من خلال مشاهدتي hein, parce que ils ont, les Iraniens ils ont fait une place en Iran là-bas, à Téhéran, ils l'ont appelé le terrain de la Palestine, pour se rappeler des victimes de cet euh, événement-là. Et ils ont donné de l'aide également euh, aux organisations chiites. Euh, les organisations chiites ont donné de l'aide aux familles du Liban également. Donc, euh, les ça c'est pour les convertir aux chiites. Les convertir les sunnites au chiisme. وأضاف لن أنسى من خلال مشاهدتي في إيران تلك الحشود المليونية في جامعة طهران التي كانت هاتفات هتاف هتافاتها لفلسطين والمسجد الأقصى تهز جنبات المكان وتجعل تجعلنا نفخر بنسبتنا لهذه الأرض المباركة ولن تغيب عن عيوني تلك الرسومات الجدارية للشيخ أحمد ياسين والدكتور فتحي شقاقي شقاقي وأطفال الحجارة وهي تزين حوائط المباني والساحات في أشهر, شوا... في أشهر شواعر شوارع العاصمة في أشهر شوا... شواعر آه، شوارع العاصمة طهران كنت أشعر بأن فلسطين تسكن كل بيت في إيران je, me rappellerai toujours de qu'est-ce que j'ai vu en Iran quand je suis parti là-bas, des, masses, des foules de millions de personnes à l'université de Téhéran. Et ils, criaient des mots comme la, Palestine, Masjid al-Aqsa, et ça faisait bouger ça, faisait bouger la place. Et ça nous rendait fiers de notre lien, d'avoir ce lien avec la terre béni de la Palestine. Et je ne vais jamais oublier qu'est-ce que j'ai vu avec mes yeux des dessins qui étaient faits sur les murs du Cheikh Ahmad Yassine et de Fatih Shaqaqi et des enfants des, pierres, des enfants qui lancent, des roches, qui, étaient comme des, embellissements, pour, il y a des dessins qu'ils ont faits sur les murs des constructions, des, bâtiments et sur les grandes places, dans les rues les plus populaires de la capitale de Téhéran. Et j'avais l'impression que la Palestine vivait dans chacune de ces maisons-là en Iran. Et ولماذا لم تهتف هذه الحشود المليونية لإنقاذ الآلاف من مسلمي إيران الذين انتهكت أعراضهم وأموالهم على أيدي حكومة الخميني Il dit pourquoi euh, ils n'ont pas crié ces millions de, ces gens qui étaient rassemblés par millions pour sauver les milliers de familles musulmanes en Iran qui ont, dont l'honneur et les biens ont été euh, volés et pris euh, par le gouvernement de Khomeini ah, parce qu'ils sont des sunnis. Donc ça c'est des exemples de contradictions de leur part. Et des ننتمي عقائديا إلى أصحاب المذهب السني ولكننا جميعا أبناء دين واحد ومشروعنا في رؤية الإسلام يحكم حياتنا وأن نكون طليعته الرسالية للعالمين وأن نكون طليعته الرسالية للعالمين وهي في النهاية المحرك لنشاطنا السياسي والدافع لكل لكل لكل لعملنا الجهادي donc il dit c'est vrai que on, on, on, on s'apparente dans, sur le plan de la dans s'apparente à, à l'école sunnite. Mais nous sommes tous des fils d'une seule religion. Hein. Et euh, notre programme, notre projet est une vision islamique qui dirige notre vie. Et euh, c'est un message universel pour tout, ou international qui à la fin euh, motive nos, nos, notre activité politique et qui nous pousse dans notre action de, pour le djihad. Donc euh, après il dit وتابع قائلا ولن نغيب عن ولن, ولن, ولن تغيب عن مسامعنا تلك التصريحات للإمام الخميني عن إسرائيل باعتبارها غدة سرطانية <coughs> لا بد من استئصالها وكذلك كلمات الدعم والتأييد لقيادتنا لقضيتنا على لسان كل من سماحة مرشد الثور الثورة علي خمني والرئيس محمود أحمدي نجاد التي تؤكد لنا حيوية آه، عمقنا الإسلامي آه، وفاعليته وقال أيضا وقال وتعاطينا بصدق تجرد تجرد وإخلاص مع مواقف إخواننا الشيعة في لبنان آه، لاستوجب الأمر منا إظهار كل معاني الحب والتقدير لهم آه، فبفضل مروءتهم ودفاعهم عن مخيمات آه، لم يجرأ أحد على التعرض لهم بشكل عام في لبنان ويشهد على ذلك إخواننا في مخيم برج البراجنة آه، وإذا نظرنا إلى التغطيات الإعلامية للتلفزيون المنار خلنا أنه خلنا أنه لفلسطين آه، وذكر لقد وقف الشيعة في لبنان خلف القضية آه، وحملوها وعلى رأسهم سماحة آه، الأمين العام حسن نصر الله الرجل الذي يمثل بمواقفه وزن أمة الذي جعل من القدس والمسجد الأقصى عنوانا للتضحية والفداء ولن, ننسى ولن ينسى شعبنا ذلك الاستقبال الحافل آه، لمعبد آه، مرج الزهور واستحضان المعبر لقضيتنا ومعاناتهم آه، منذ اليوم الأول للمحنة لن أنسى ما, ما حييت ما حييت تلك الكلمات التي همس بها أحد كوادر حزب الله الذي رافقني وأنا في طريقي للقاء سماحة الأمين نصر الله آه، الأمين العام نصر الله حيث قال نحن تربينا على حب فلسطين وندافع عن لبنان ولكن عيوننا آه، آه، إلى المسجد الأقصى أما قلوبنا فمسكونة بالقدس وأكنافها وهذه التضحيات هي فداء Euh, fida'un En tout cas, toutes ces paroles-là pour dire que il, bon, je vous traduire un petit peu qu'est-ce que j'ai lu là, en général, grosso modo, comme on dit. Euh, je ne vais pas oublier les, euh, les paroles claires que Khomeini a mentionnées du fait qu'il considérait l'Israël comme étant un, cancer hein, dans notre dans notre dans notre et de même que le support et le soutien qui est venu de la part du mourchid de la révolution iranienne actuellement, Ali Khamenei, et euh, le chef Mohamed Ahmadinejad, Ahmadinejad. Euh, il parle de ça, après il dit, et également, euh, on, a, on, a également, on regarde également avec sincérité et euh, et on regarde la position de nos frères chiites au Liban et comment ils ont répondu à cette affaire et ils ont montré tous les, euh, toutes les significations de, ou tous les sens de l'affection, de l'amour et du respect. Hein. On, a, on, a, tout ça envers eux, de l'amour et du respect pour euh, le fait qu'ils ont défendu les tentes des réfugiés et ils ont fait en sorte que personne puisse les atteindre, soit disant des choses de ce genre. Et, et euh, il dit ensuite que quand on regarde les chaînes de télévision des, euh, chiites, on aurait l'impression que ce sont des télévisions palestiniennes. Après, il dit on peut voir euh, également la position des chiites au Liban, et il parle maintenant de Hezbollah, et à la tête du groupe il y a bien entendu Hassan Nasrallah, et il parle de, sa position qu'il a prise, soi-disant pour défendre la Palestine et la Masjid al-Aqsa, et des sacrifices qu'il a fait, soi-disant. Et euh, après, il dit donc que, en tout cas, il fait des éloges de Hassan Nasrallah, qu'on appelle Nasrallah, parce que, bien entendu, il n'adore pas, euh, Allah mais il adore les morts et les idoles, hein, comme les, autres des chiens qui adorent leur hein, leurs et leurs imams. Et euh, il ne faut pas oublier, comme il dit le cheikh en note de bas de page ici, ولا ينسى أبدا ولا ينسى مسلم أبدا المجازر التي قامت بها ميليشيات أمل الشيعية التي تولد منها حزب حسن نصر اللبناني الشيعي في حق المسلمين الفلسطينيين في مخيمة صابرة وشتلة ولا ينسى اغتصابهم لنساء المخيمات والتمثيل Donc il mentionne ici, en note de bas de page, il dit, ouais, regardez comment il fait les éloges de Hassan Nasrallah ici, et comment il parle du, de qu'est-ce qu'ils ont fait, soi-disant, pour défendre les, les tentes des, des, euh, des réfugiés palestiniens, alors que euh, on, il dit, il ne faut pas oublier que ce même, ce même parti-là, hein, Bon, il dit le parti de Hassan Nasrallah aujourd'hui qui s'appelle Hezbollah. À l'origine de ce parti-là, il y a le parti qu'on appelle Amal. Le parti Amal, c'est un parti chiite. Et Hezbollah aussi sont des chiites aujourd'hui. Mais à l'origine, s'appelait Amal. Et Hassan Nasrallah, hein, qui s'appelle Hassan Nasrallah, qui est le, parti libanais chiite, le chef du parti libanais chiite en, au Liban, euh, ils ont fait des massacres dans les camps de réfugiés de Sabra et Shatila hein? Il y a eu, plusieurs massacres à cet endroit-là, à Sabra et Shatila, Il y a les chrétiens qui ont massacré plein de musulmans là-bas, et il y a, euh, les, les, les chiites Rafida qui ont massacré plein de musulmans euh, là-bas, à cet endroit-là, et qui ont violé plein de femmes, et qui ont fait un vrai massacre euh, à cet endroit-là. Donc, tout ça pour dire que hein, là, il fait son éloge et il parle en bien de lui, alors que si on retourne justement dans le passé, on voit que c'est eux-mêmes qui ont fait ces massacres-là dans le passé. Le parti de Hezbollah qui s'appelait Amal à l'époque. Et euh, donc, euh, ils ne pas, peuvent pas vraiment dire quoi que ce soit comme éloge à leur sujet, puisque à l'origine même de ce groupe-là, il ils ont fait eux-mêmes leur propre massacre des musulmans là-bas. Et, si les Iraniens ont aidé les, Palestiniens en certaines occasions, il ne faut pas oublier qu'est-ce qu'ils ont fait aux chiites de leur propre pays à, ce, moment-là. Donc l'association des, musulmans de Hamas, des, frères musulmans de Hamas, qui sont alliés avec les Rafida aujourd'hui, eh bien, on voit comment ils se contredisent eux aussi. Tout ça parce qu'ils basent leurs relations sur, sur autre chose que sur la aqidah et sur autre chose que le manhaj des salaf. Ils se basent uniquement sur des questions politiques et des intérêts politiques. Donc, Allah al-afiyah, bon, moi déjà je déteste parler de ce genre de sujet de politique, mais des fois malheureusement on n'a pas le choix pour clarifier certaines choses puisque euh, les gens de Bid'a, ils déforment toujours la réalité historique et la réalité politique de ce qui se passe, et donc c'est important de, de clarifier les choses. Parce que ces gens-là, ils déforment la réalité pour qu'elle soit en accord avec leurs intérêts, et ils ne prennent pas en considération les questions qui ont rapport avec la aqidah. Donc maintenant, on a fini pour qu'est-ce qui a rapport avec la position des Ikhwan vis à -vis des Shia. Et dans le livre euh, du Cheikh Abu Abdullah il mentionne par la suite des Ikhwan qui sont revenus sur leur position face au Rafida. Par exemple, il mentionne euh, la position de Saïd Hawa, hein, qui est un soufi des Ikhwan, qui est revenu sur sa position. Il y a aussi la position de Abul Hassan al-Nadwi, lui aussi qui est revenu sur sa position. Et troisièmement, euh, un, autre des, des qui était le murshid des Ikhwan en Syrie, Mustafa Sibari, il est revenu lui aussi de son appel au rapprochement. Et dernièrement, euh, Youssef Al-Qardawi qui est revenu sur euh, cette position-là. Donc j'en avais parlé de ça la dernière fois, mais on n'était pas encore arrivé là. Arrivé là. Donc euh, là, on est arrivé, Inch'Allah, à ce point. Mais le cours d'aujourd'hui c'est terminé. Donc on s'arrête pour aujourd'hui, on s'arrête ici. Puis au prochain cours, Inch'Allah, on va faire euh, un cours pour expliquer qu'est-ce qui est arrivé avec euh, Al-Qardawi, comment ça se fait que pendant toutes ces années, il a défendu les Rafidah, puis tout d'un coup il revire sa chemise, il revient sur sa position. Maintenant, il commence à mettre en garde contre les Rafidah. C'est quoi qu'est-ce qui a amené ça Pour quelle raison il a changé de position Et pour quelle raison Est-ce que c'est pour les bonnes raisons ou non On va voir ça la semaine prochaine, Inch'Allah. Puis, euh, on est presque arrivé bientôt à la fin de la série de cours sur les Rafidah. Euh, probablement que on va faire quelques autres cours encore après, puis ça va être fini peut-être environ... le total, ça va être peut-être 25 cours euh, ou 26 cours. On va voir, Inch'Allah. Donc on s'arrête ici, inshallah, subhanakallah wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh, barakallahu fikum wa jazakumullahu allahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.